Учени и невролози от университета във Флорида станаха пионери в нов технологичен метод за картографиране на мозъка, който според тях ще разкрие тайните на болестта на Алцхаймер, аутизма и свързаните с тях нарушения. И ще предложи надежда за по-ефективно лечение на мозъчните травми, екип от университета в Южна Флорида използва виртуална реалност и изкуствен интелект, за да създаде визуална времева линия с висока разделителна способност на пътуването на милиарди неврони в развиващите се мозъци на новородени мишки. Комплексната технология осигурява сложни 3D визуализации на хронологията на ранното формиране на мозъка, които се управляват чрез съществуващи големи и езикови модели и се анализират за промени. Гризачите имат подобни на човешките неврони и невронни мрежи, науката е фокусирана върху чашката на Хелт, най-големият невронен терминал в мозъците на всички бозайници, който обработва звука. Нарушенията на слуха са широко признати за симптоми на разстройства, включително аутизъм, които обикновено водят до социално и когнитивно увреждане, информацията ще ни помогне да разберем отрано сериозните разстройства на мозъка, когато той не се развива както трябва. Доктор Джордж Спиро, професор по медицинско инженерство в Университет на Южна Флорида. Ученият сравни изображенията с пътна карта. Това е все едно да пътувате от Нью Йорк до Чикаго, а някой ви отклонява през Кливланд. Можете да разберете защо е имало такова неуместно отклонение, да се върнете и да го оправите, допълни Спиро, може би ще открием ключа към някои нарушения в развитието. Ще има начин при физическа травма или невронна дегенерация един вид да се върнем и да повторим развитието, пита се Спиро, ако успеем да подмамим част от мозъка да мисли че се развива и има нужда от повече синапси, това може да е терапевтично, доктор Джордж Спиро, без цялостен напредък в тази посока, това е просто предположение, но то изглежда логично, каза още Спиро.